espero conducas al sano. La ideo pri espero en havas suffice da subjektivezzo. Gi shainas trovigi tutte for de la campo de medicino. Cai tamen, lasta tempe medicinistoi pli cae pli ofte esploras tiaen ideoina en relato con la homa sano. La medicina reteo medscape.com jus publicigis interesan articolum con plurae informoi pri la medicina vit pri tiu temo. La cefa ideo estas la sento pri espero en la vivo de homoi conducas al plida sano corpa cae psica. Ni vivas en socioi quie la quanto da senesperei homoi estas bedaurinde tre granda, same inter adolescantoi ciel inter plencresculoi. La risco de depressio cae ech de sinmortigoi crescas. Crome faculoi assertas, estas eble lerni la acquiradon de espero. Psicologoi in tiu campo de positiva viv sinteno attestas che tio estas ne nur bona defio, sed ec povas savi vivoin. Per educai programoi, oni povas lanci treinadon por iunulloi cae laboristoi, porque ili en memigu senton de espero. Temas pri elaborado de pensoi por racia kai emocia percepto che tio estas atingebla. Oni nomas tion cogna espero. Ciam io fluas malbone en la vivo de homo, ofte estas eble reconstrui la in cae la signifoin de suferai spertoi, cele al nova viv perspectivo. Cio dependas de la capablo directi sien fortoin al tiu celo, foie cun helpo de facili liganto. Espero esas unica emocio, tute malsama ol aliei, char gi devenas de negativa factoro. Ciam io malbona ocasas en la vivo, nur tiam vechijas la sento che oni besonas reconstrui gin per espero. Por tiu reconstruado, foie peniga, uno curiosa tecnico consistas en analiso de vivo factoi. Stonoi, quiui representas negativa in pensoin. Plumoi, quiui representas la positiva in. Per tia consigio, povas iom post iom lerni la valorigon de la positivae compare cun la negativoi. Unu schlossila demando estas, Cion vi dancas en via vivo? Cion vi amas? En la Universitato de Texaso, en Usono, esploristo concludis, Espero estas afero de elaborado. Programoi por lernado de espero sentoi bonfaris al infanoi cae iunuloi dum la pandemio de Covim de Knau. Nun tempe tiai programoi ocasas en multae usonae statoi. Ple grave estas ke infanoi sciu, ke plen cresculoi fidas ilin, cae pretas por sincera interagado. Oni trenas ilin imagi la estontetson cele al construado de espero. Fine li assertis, esper plenei homoi shaine vivas pli bone ol sen esperai. Ili fartas pli bone lau socia, emozia, cae economia vid punctoi, cae vivas pli longe. Ciam malvigligas espero sento, cogna lernado de espero eble estas bona electo por ciutaga strategio. Espero estas la capablo ciam salti antauen, ciam aperas baroi.